All right, so we are in uh, 2 Timothy chapter 3. Pál Timóteushoz írt második levelében vagyunk, a harmadik fejezetben folytatjuk. You know, one of the things that I love about um, 2 Timothy. Az, a, a, az egyik dolog, amit nagyon szeretek második And especially this week and uh, you know the following week is that just that we see How incredible the Word of God is. És, és különösképpen ebben a részben és a következő részben is, hogy, hogy Isten mennyire elképesztő. You know, that, that, that is the truth, that the, the Bible, the book that we all have in our hands. Ez az igazság, hogy a Biblia, amit mindannyian a kezünkben tartunk. You know, it's not only the greatest book ever, but it's God inspired. Nem csak a, a legszuperebb könyv, hanem ez Isten ihlet, Istentől való. Uh, the truth is, is that there are a lot of great books out there. Az, az igazság, hogy van egy csomó nagyon jó könyv. Um, for instance, I like to read uh, adventure stories. You know, I like to read books like uh, uh, The Hobbit, Lord of the Rings. Például a Gyűrűk Hobbitot szeretem olvasni. Uh, uh, read like uh, what the Hunger Games, you know, and you know, I, I like those books. They're good. They're exciting. Nagyon szeretem ezeket a könyveket. Jók, izgalmasak. I, also love reading books from um, you know different pastors. Nagyon szeretem different teachers. különböző pásztoroktól, tanítóktól olvasni. But I, I want to make it very, very clear is that even though those books are great, there is no book that speaks to my heart like the Bible does. The nagyon, Word of God. Ami nagyon fontos, hogy, hogy hiába jó könyvek ezek, nincs még egy könyv, ami annyira úgy beszélne, szólna az én szívemhez Istenen keresztül. <clears throat> For instance, when I was reading The Lord of the Rings, I didn't feel like the Holy Spirit was speaking to my heart. <laughs> <laughs> uh, you know, or any of those other books, you know. But isn't it interesting, though, that when we open up the Word of God, Nem, nem érdekes, amikor kinyitjuk and, Isten igényét. And when we ask the Lord when we say, oh, speak to my heart. És azt arra kérjük Isten, hogy szóljon, szóljon a szívünkbe. Isn't it interesting how God, how he does? He, he meets with us, he speaks with us. Nem érdekes, hogy, hogy Isten jön és találkozik velünk és szól. That wherever we're at, like he will, he will speak to us, he will teach us. Bárhol vagyunk, tanítani fog, szólni fog hozzánk. He will uplift us. Fel fog emelni minket. He will encourage us. Bátorítani fog. He'll exhort us. Meg fog feddeni. He convicts us. El fog ítélni. Uh, he blesses us. And guys, that's the truth is that the book that we hold in our hands this evening, it truly is the greatest treasure. És ez az igazság, hogy ez a könyv, amit ma a kezünkben tartunk, ez a legnagyobb kincs. And we read this in chapter 3. És ezt a harmadik fejezetben olvassuk. Verse 14 it says, "But you must not, must continue in the things which you have learned and been assured of, knowing from whom you have learned them." És a 14-es versben azt olvassuk, hogy de te maradj meg azokban, amiket tanultál, és amikről meggyőződtél, tudva kiktől tanultál. I think it's important though for us to go look at verse 13 where it says, But evil men and imposters will grow worse and worse, deceiving and being deceived. But you must continue in the things which you have learned and been assured of, knowing from whom you have learned them. Szerintem fontos az előző verssel együtt olvasni ezt a 13. verstől, hogy a gonosz emberek pedig pedig, és az ámítók növekednek a rosszaságban, tévútól járnak és tévútra vezetnek, de te maradj meg azokban, amiket tanultál és amikről meggyőződtél, tudva, akiktől tanultál. Because here's the thing, in, in that prior verse, yeah, we see that he's, Paul, he's warning against imposters és, és ez, ez fontos meglátnunk, hogy Pál, ezek az ámítók és ezek a csalók ellen figyelmeztet and, minket. And isn't it interesting how they are deceiving, but they are also deceived. És, és ahogy azt látjuk, hogy, hogy ők megtévesztenek minket, és, és ők is ugyanúgy meg vannak tévesztve. And, and it's so true that there are people that will come into the church. És, és jönni fognak a gyülekezetbe emberek. And, and they might come with really spiritual and really holy language. És, és be fognak jönni nagyon lelki és nagyon, nagyon áldott nyelvezettel. <laughs> They might have Christianese down pat. Do you know Christianese? It's like Chinese, but it's Christianese. Christian uh, words. Okay. That. a, a You don't know. See, he's a good guy. I'm glad he doesn't. Oh, bless it, bless you, brother. Én nem is <laughs> a, a magyarban nincsen ilyen kifejezésünk. De keresztin arról. que eras <laughs> no, I don't know. <laughs> but here's the thing is that people can come and they can come with all this spiritual language. De bejöhetnek az emberek is, és hozhatják ezt a lelki keresztény and they can, And they can come and they can make you think that they have such great depth of the word of God. És elhitethetik velünk, hogy annyira mély, mély tanításokat tudnak az igényről. And that they're more spiritual than anybody else. És még lelkibbek lehetnek. You know, and, and, and that the depth that they have a obtained is so rich and so deep. És azt mutathatják, hogy milyen gazdag és milyen mély az ő, ő tudásuknak a mélysége, amit megtanult. And, and listen, here's the thing is that what I find very interesting is in that 13th verse is that it says that they're you know, not only are they deceiving, but they're deceived themselves. És, és a 13-as versben azt látjuk, hogy, hogy nem csak tévúton járnak, hanem tévútra vezetnek. See, they might think that they have all the, you know, all this great knowledge, and yet they can still be deceived as they're deceiving others. És az, hogy, hogy ők tévútna, tévúton járnak, az, az még utána következményként fogja hozni, hogy másokat is arra vezetnek. Well, in the 14th verse, what are we, how are we to continue on? És 14-es versben azt látjuk, hogy hogyan kell ezekkel szemben mi tovább mennünk. See, it's very simple. Ez, ez nagyon egyszerű. He tells us to continue on in the things that we have learned. Azt mondja, hogy menjünk tovább azokban, amiket tanultunk. Now, it's very easy. You might say, well, Jeremy. Nagyon egyszerű azt mondanatok, hogy oké, okay, Jeremy. How can we know when one is an imposter? Hogyan tudhatjuk, hogy valaki ámító vagy nem? Now, that is a very good question. Ez egy nagyon jó kérdés. Um, and here's the thing, is like just practically speaking. És csak csak egy, egy ilyen gyakorlati példa. I, I feel that when somebody comes and um, the, that God has given them a new theology. Például, amikor valaki bejön és azt mondja, hogy, hogy Isten adott nekem egy új, or, új látást, egy új teológiát. Or God has given him a new doctrine. Vagy Isten adott neki egy új tanítást. Or his own doctrine. Vagy jön a saját tanítása. Uh, you know, um, that only God has revealed to him, but has never revealed to anybody else in the world. Amit Isten csak neki mutatott meg, senki másnak a világon. I believe that that is somebody that we need to watch out for. És én úgy gondolom, hogy ezek az emberek olyanok, akikre figyel, akikkel vigyázzunk. And, and he can so easily come in and he, he can be deceived himself and he's deceiving others with all these things that he is saying mert ők, ők el, tévútól járnak, és vigyáznunk kell, hogy nehogy másokat is tévútra vezessen. And he can come in and he can look so spiritual and it can look like he has such a closeness with God. De bejöhetnek, és, és annyira úgy tűnhetnek, hogy közel állnak Istenhez. But once again, notice though, Paul just so simply tells Timothy, well, to, that we are to, um, you know, go back and continue in the things which we've learned. De azt észre, hogy Pál azt mondja, hogy menjünk vissza az alapokhoz, és menjünk azon az úton, amin eddig is jártunk. Now, I'm sure many of us have, for, who have been coming to the church for a while. Sokan vagyunk, akik már egy ideje járunk a gyülekezetben. You know, um, there was probably a lot of stuff that you guys learned under Petty. Volt egy csomó dolog, amit Petitől mi megtanult. And, and I guarantee that the, these are things that he taught you. I'm pretty sure. And I didn't even go to church here. és, és garantálom, hogy ezek dolgok olyanok, amiket Peti tanított, még akkor is tudom, hogy én nem is ide jártam. But he taught you that God's word is inspired. De azt megtanította nekünk, hogy Istennek az igéje, az Istentől ihletett. He taught us all that the word of God is inerrant azt tanította, hogy az Isten igéje tökéletes, hibátlan az egész. I believe that Patty, uh, uh, that he taught you guys that he desires for you to be the best fed church, the best loved church. És arra is megtanított, hogy ő, ő arra vágyik, hogy, hogy ti legyetek a leg, legjobban táplált nyáj. I guarantee that Patty that he taught the word of God to you guys. Garantálom, hogy Patty Isten igéjét tanította. Uh, he went book by book chapter by chapter, verse by verse. Könyvről könyvre, fejezetről fejezetre és versről versre haladt. He taught the Bible. A Bibliát tanított. He didn't just teach his ideas that he had or any ideas that are out there. He just simply taught the word of God. Nem az ő saját vagy, vagy valaki másnak az ötleteit tanította, hanem egyszerűen csak a Bibliát And he taught the Bible simply. És a Bibliát ezt egyszerűen tanította. Um, Patty, he also, I'm sure, taught us, all of us, to love the Lord our God with all our heart, soul, mind, and strength. biztos vagyok benne, hogy, hogy Peti arra tanított minket, hogy szeressük Istent, ami, ami elménkkel, ami testünkkel és ami szívünk, lelkünkkel. To love our neighbors as ourselves. Hogy szeressük az, a, a, az, e, a felett barátainkat úgy, ahogy, ahogy önmagunkat. He 100% taught grace. Biztos vagyok benne, hogy a kegyelemről and, and, and here's the thing, guys, is that this is what I love, is like those things that Peti taught you. És ezek a dolgok, amiket a Peti Like, I, I just want you guys to understand that these are things that I desire for my church in Chopron. És E-, ezek ugyanazok a dolgok, amiket én akarok I, a Soproni That's the thing that I love is just for us to study the Word of God. És ez annyira jó, hogy azt akarjuk, hogy csak hogy tanulmányozzuk yeah, Isten igényt. Chapter by chapter, verse by verse, you know. Fejezetre és versre not, versre. not every week trying to have to find some certain topic to talk about, but no, just use the Word of God, and I guarantee that all the topics in life are in here. Azt akarom, hogy, hogy ne kelljen minden héten új, új dolgokat kitalálnunk, hanem csak menjünk a Bibliában, és azokat, amiket már itt, itt Isten Isten megírt, azokat tanítsuk. And, and, and you know, and that's the thing is that eh, you know the, the foundation of the Word of God. That's what's so important. És, és Isten igéjének az alapja, ez, ez az alap, ez you, annyira fontos. You know, we don't go on. Um, too often anyway, you know, theological <laughs> or doctrinal kicks. We're not smart enough. <laughs> You know, or all these crazy doctrines. Vagy, vagy ezekbe a, ezekbe a bolond tanít, mély tanításokba. You know, uh, there, I don't think any of us ever think that somehow we have this supreme knowledge of the word of God which nobody else has. Kétlem, hogy bármelyikünknek is van olyan gondolata, hogy mi tudunk valamit, amit senki más nem tud Isten. And, and if you're lucky, hogyha szerencsés vagy, then you can be half as smart as me when, you know, in your life. akkor, <laughs> akkor fele annyira lehet, no, lehetsz okos, mint no, én vagyok az You know, no, no, no, no. Nem. And, and as the thing is, is that as Patty, as he taught these truths, he gave them out. És, és Patty, ahogy ezeket tanította, ezeket az igazságokat, and, ezeket eh, adta át. And that's the thing that's so beautiful is that, uh, you know, as we're going through the Word, és az annyira fontos, hogy ahogy menjünk az igény. By, by teaching it simply is like that's the whole point is so that you can take it, we can take it in. És ahogy egyszerűen tanítunk, tanítjuk ezt, ezt eh, megérthetjük. And then we can give it out. És tovább adhatjuk. We can give it out just in our everyday living. Tovább adhatjuk a mindennapi életünkben. And, and, and so what I desire guys to encourage you in és, és ami a vágyam, hogy bátorítsalak Is that if there is an imposter and he says, you know, oh, I have this new doctrine. Hogyha valaki bejön és azt mondja, hogy hú, nekem itt ez az új új látás, ez az új eh, tanításom. I guarantee this is if somebody ever comes to you and says that. Hogyha valaki idejön és azt mondja neked ezt, That should be like a major red flag. Ez egy, ez egy, ki kell, hogy gyújtani. The, the, the siren should go off. Okay, stop, stop. You know, like, wait a second. Hogy, várják. God, God's giving you a new doctrine. Isten neked ad egy új látást, egy új oh, Only you. Csak neked. Yes. <laughs> No, you know, no. No, because that, uh, and, and you know, and here's the thing, guys, is that when that happens, és amikor ez történik, what we need to do is at that point we hear what they say. Halljuk, amit ők mondanak. But what we got to do is we need to get into the Word of God. De mi tennünk kell az, hogy bele menjünk és nézzük it's, a Bibliát. It's that simple. We just need to study, get in the Word of God and see what God's Word really says. Ez egyszerű, mert csak meg kell néznünk, hogy Isten igéje mit mond. But and it's easy for us to say, well, okay, but Jeremy, listen, that's great. Egyszerű azt mondani, hogy oké, okay, Jeremy, ez, ez nagyszerű. But you understand, right, that this person, he got the, this doctrine, or he got this theology, he got this teaching by studying the Word of God. De azt ugye érted te is, hogy, hogy ez az ember ezt, a, ezt az új tanítását, ezt az új gondolatát, ezt a Bibliát tanulmányozva kapta. And once again, that is a good point. És ez egy jó érv. Um, So my my wife, her best friend is Hungarian and she lives in California. A feleségemnek a legjobb barátja uh, keret, magyar és és Sopronban lakik. Uh, no, uh, she lives in California. Uh, Kaliforniában lakik. And um, her husband és az ő férje is, you know, is a, a very smart man. Egy nagyon okos ember. Um, you know, I, I, he loves the Lord. Imád, nagyon szereti Isten. Uh, he, he's very, like I said, he's very, very smart, very, very intelligent. Nagyon okos, nagyon intelligens. Well, for about the last, I've known him now for about the last eight years. Az elmúlt nyolc évben ismertem and, and we always, you know, he always talks about the Bible, which I like. És, és ő mindig a Bibliáról beszél, and, ami nagyon tetszik. And he, he writes books and all these kind of things. Könyveket ír és, és and he travels around all United States, you know, doing these kind of um, programs. Körbeutazza az államokat és, és előadásokat tart. And so a few years ago he really got on a, you know, on the end times. That was his kick at that time. Pár évvel ezelőtt nagyon belemerült a, a, a végidőkbe, and, jelenések könyvébe. And his whole end, you know, end time theology had to do with the seed of Satan. Yeah az egész, egész végidők tana őnála arról szólt, hogy, hogy a sátán magjából and, indult. And so he would talk to me about like this new or this doctrine that he came up with. És erről a, erről a nagy, nagy, nagy gondolatról beszélt nekem folyamatosan, and, amire ő rájött. And for about a year, you know, like he would tell me all this new stuff and he was writing his book. És egy éven keresztül mindig mondta, mondta ezeket nekem, miközben írta a könyvét. And he would, he would quote scripture. És idézte az írást. He would, he, he speaks Hebrew. Beszél héberül. He speaks Greek. Beszél görögül. Uh, you know, he speaks Hungarian, he speaks Spanish. Uh, the dude's a genius, like I'm saying. He's very smart. And so he's telling me all the, uh, the Hebrew words, you know, that's, that goes along with his theology. And, and so, like, like, I don't speak fluent Hebrew. I, Hebrew. I messed Hebrew up. um, and, uh, but, you know, I, I was able to, so he told me all these things, and I just went to the Word of God. de elmondta ezeket a dolgokat nekem, is és csak, csak mentem az írásra. And I would, and I, luckily my computer speaks Hebrew really well. Szerencsére az én számítógépem nagyon jó. And so I looked and I saw like what the Hebrew word was. És megláttam, hogy mi is volt ez a héber szó. And I was like, that's interesting because that's not what he said that meant. És én azt mondtam, hogy, hogy ez érdekes, ez nem igazán azt jelenti, mint amit ő and, mondott, hogy And, jelent. you know, and I was just thinking, and this was the whole basis of his book that he was writing. De ez volt az egész könyvének az alapja, amit and, írt. And so then, you know, so there was that. Volt ez a dolog. Then he got into um, this whole, uh, I'm sorry, the, the whole study about, um, you know, are we elected or chosen by God? És, és utána belemerült ebbe a gondolatba, hogy, hogy mi kiválasztottak vagyunk, Isten kiválasztott minket. And you know, and he, because he's so against like what Calvinists teach, like the five points of Calvinism. És annyira Calvinnak a tanítása ellen van ez a, a Calvinnak az öt pontja ellen. That he always taught that oh, so he believe, so this is what he discovered is that every time the word of God speaks about being you know um, God's elect. És mindig azt mondja, hogy amikor a Biblia arról beszél, hogy Isten kiválasztottjai, is that that means that he was only talking about Israel. Ez azt jelenti, hogy ő, Isten csak Izrael. And so he's beszél. never talking about the Gentiles when it comes to election. És amikor ez a kiválasztottságról van szó, soha nem a szentekről, soha nem nem a, a, a pogányokról beszél. And he tells me that, you know, for instance, like the book of Ephesians. Például Efezus Efezusi levélben. Uh, chapter chapters 1 and 2. Azt mondja, hogy az első két fejezet is not written to um, Gentiles at all. It's only written to the Jews. Ugye ez, ez nem, is, nem, is a nem, nem is a pogányoknak van itt szó, hanem, hanem Pál kimondottan a zsidókhoz And then after, at the end of chapter 2, that's when he switches over and he starts to write to, to the Gentiles. És a második fejezetnek a legvégén vált át, és akkor kezd a and pogányokhoz And so in my mind I'm thinking, oh, that's interesting. És én, én arra gondoltam, hogy ez So all I did was I just opened up real quick to Ephesians. But He's using Ephesians as his argument. Let me look real quick. Hogyha Efezussal, a, Efezusi levelet használja érvelésnek, akkor hadd nézzem először meg. And so it says here the very first verse. Azt mondja a legelső fejezet legelső verse azt mondja. Paul an apostle of Jesus Christ by the will of God. Pál Isten akaratából Jézus Krisztus apostola. To the saints who are in Ephesus and faithful in Christ Jesus az efezusi szenteknek és azoknak, akik hisznek Krisztus Jézusban. Right there. Ez itt, itt van. Right there. It, it tells us that it's not, he's not just writing to the Jews. Azt mondja, hogy nem csak a zsidókhoz ír. It's, he's writing to the saints. Hanem a szenteknek. We are all saints. Mi mindannyian szentek. And, and, and my point is, is and, and so here's the thing, is that even just right there, that whole thought of just that he, you know, elections only for Israel, well, I don't believe it. És, és ez a gondolat, hogy a, ez a kiválasztottság, ez csak az izraelieknek van, ezt nem hiszem el. And you turn to Romans. És hogy a római levélhez. Uh, you know, and that's what also he was talking about Romans chapter 8, 9 and 10. És, és beszélt a római levél 8, 9 és 10. And, and, and also chapters 11, I'm sorry. And uh, and you know he brought up all these points that it, you know God's chosen are only he's only talking about Israel. És a 11. fejezetben is és arról beszél ugyanitt is azt mondja hogy Pál itt is ugyanúgy aki kiválasztottakat a zsidókra érti. So I went into the word of God. So I read all those chapters. Úgyhogy odalapoztam Isten igényére. And I came to chapter 11 verse 7. És amikor elérkeztem a 11. fejezet 7-es verséhez. And, and it says this, what then? Israel has not obtained what it seeks, but the elect have obtained it and the rest were blinded. És itt azt mondja, hogy mi tehát a helyzet, amire Izrael törekedett, azt nem nyerte meg, a választottak ellenben megnyerték, a többiek pedig megkeményítettek. And I was just thinking right there, well, right there, well, who's the elect then? És akkor itt, itt kiről is beszél, ki is a választó? Israel didn't obtain it. Izrael but, nem kapta meg. But the elect have. Nem nyerte meg, hanem a kiválasztottak. Well, we're the chosen. We're chosen as well. Mi, mi vagyunk. And, and, as Ephesians tells us, you know, we're adopted as sons. És, és az Efezusi levél azt mondja and, később, hogy, hogy minket örökbe fogadott. My whole point here is not like to get in some theology debate. És az én, én a, lényeg, amiért ezt felhoztam, nem az, hogy belemenjünk egy teológiai vitába. But what, what happens is every time I talk to him, hanem, hanem minden alkalommal, amikor He always seems to have these new doctrines. Mindig vannak ezek az új tanításai. And it makes me and and it makes me go, okay, well, I need to get in the word of God to see if it matches up with what he says because he says it very convincingly. És én mindig azt mondom, hogy jó, várj egy kicsit, hadd nézzem meg, mit mond a Biblia, mert annyira meggyőzően mondja. And so, for instance, like this last summer, once again, my friend, he says, oh, uh, what are you teaching through? Például legutolsó nyáron megkérdezte, hogy mit, mit tanítasz? And I said, oh, you know what, I taught through Hebrews and I just finished James. Most éppen a, a zsidókhoz írt levél, levelet tanítom, most fejeztem be Jakab levelét. And he asked me, oh, how did you teach Hebrews? És megkérdezte, hogy akkor hogyan is tanítottad a zsidókhoz írt levelet? And I was like, uh, I don't know. <laughs> like, I don't know. I stood up <laughs> and I taught the book. I don't know, you know. But but in my mind, but I knew what he was asking. De tudtam, hogy mire gondol. Because I knew he was going to tell me exactly how I taught the book of Hebrews was wrong. Mert tudtam azt, hogy azt fogja mondani, hogy ahogy én tanítottam, uh, ez az rossz. Uh, and I'm going to tell you, I knew that. És tudtam. So I just kept my mouth shut. And I just said, oh, how about you tell me what Hebrew says? És azt mondtam neki, hogy akkor mondd el miről is uh, You know, and so he tells me his whole spiel. És elmondja az egész gondolatvilágát. And, and, in my mind, and, and it's like, and the way that I see Hebrews is it's like the way I titled the whole thing was Jesus is the greatest. És ahogy én, én előadtam ezt az egészet az, hogy, hogy az volt az egésznek a címe, hogy Jézus a legnagyobb. Jesus, he's greater than the angels. Jesus, he's greater than the prophets. Jesus, he's greater than Moses. Jézus a legnagyobb. Jézus nagyobb az angyaloknál, a profétáknál, a, a, a zsidóknál, mindenki. He's, he's greater than all the sacrificial system. Sokkal nagyobb, mint az egész áldozat. And, and, and that's, that's exactly how I taught it. És én így tanítottam. But he was trying to tell me how I'm confused on that, that, you know, actually there's probably Jews can actually be saved without the blood of Jesus. And I'm just thinking like, dude, you have gone off on the deep end. Elkezdett győzködni engem arról, hogy nem, nem, félreérted az egészet, össze vagy zavarodva, hogy a, a zsidók valójában Jézus vére nélkül is megigazulnak. And, and, and I was just, and, and so, like, And this is, this is the whole point that I want to bring up to you guys. És ez az egész lényeg, amiről most beszélni akarok. Is that as he says these things and as he's giving me scriptures and things like that. És, és ahogy ő, ő adja ezeket az írások és idéz az írásokat. You know, I can I can say I can say like yeah, he does. He sounded very convincing. Elmondhatom, hogy igen, nagyon meggyőző volt. But as I began to just read the word of God. De ahogy elkezdtem olvasni Isten igét. And, and as I just began to study it. Ahogy elkezdtem tanulni. I got to admit, my summary, I guess I could say, was completely different than what he was telling me. Ősz, őszintén az én egész konklúzióm, az egész gond, a, a végeredmény, amire jutottam, teljesen más volt, mint And for instance, he told me these things, all these things, you know, whether it was end times or, um, you know, election or Hebrews. És ő elmondta ezeket a dolgokat, akár a végidőkről, akár a zsidókhoz írt levélről, miről. And I didn't just go, oh, you know what, you're right. És én nem azt csináltam, hogy ó, oh, igazad van. No, but listen, I went home. Nem, hazamentem. And, and, and I read, and I didn't go home, and I didn't, you know, I went home and I didn't start reading doctrinal books. És nem, nem mentem haza és kezdtem el ilyen kommentárokat olvasni. No, all I did, I just went home and started reading those books that he was telling me that he saw differently. Nem, hazamentem és elolvastam azokat a leveleket, azokat a könyveket a Bibliában, amiről ő beszél. And I came to those conclusions and I came to conclusions. És, és lettek konklúziói. That were different than his. Amik nem egyeztek az övével. But I also want to say this and make it very clear. De de uh, I, I, I want to make this very clear. De, de szeretnék letisztázni egy dolgot most. Is that the conclusions that I came, you know, to? Az én, az én gondolataim, amire jutottam, Those conclusions were what I've been taught. Azok, azok azok, amiket nekem tanít. And I want to make it clear, I didn't go like I didn't go to my old teachers and say what they said. I went just to the word of God. És nem nem az én régi tanítóimhoz mentem, hogy hogy ez mit jelent, hanem a Biblia. And, and that's what I want and that's what I think Paul what he's getting to at Timothy with Timothy here. És, és úgy gondolom, hogy Pál is ugyanerre akar kiukadni Timóteussal. You know, hey, go, you know, go back. Hogy, hogy menj vissza. Yeah, or continue in the things which you've learned and been assured of. Hogy maradj meg azokban, amiket tanultál és amikről meggyőződtél. And then also notice from whom you've learned from. És azt is, azt is vegyük észre, hogy, hogy tudva, hogy kiktől tanultad. And, and you know, the word there, whom, is actually a plural word. I don't know, does it make it clear in Hungarian? És itt a, az eredeti nyelvben is itt is az, hogy kiktől tanultad, ez, ez egy többes szám, ugye ahogy a magyarban is. Because I get worried a lot of times when people will say, oh, I only listen to this guy. És, és vannak olyan emberek, akik, akik azt mondják, hogy hogy fú, én csak ezt, az, ezt a fickot fogom you hallgatni. Know, I only read his books. Csak az ő könyveit olvasom. Uh, I, don't, I won't listen to any other pastor or anything like that. Senki másnak a könyveit tanításait nem fogom uh, hallgatni. And you know, it's funny, I have a guy like at our church that's like that. De, de van Sopronban is a gyülekezetben egy olyan, egy olyan srác, aki He's, ilyen. He goes like, oh, I only listen to you. És azt mondja, hogy, hogy Jeremy, én csak téged and, and, and I, and like no doubt, like no joke, I went to the states for like six weeks. He didn't come to church until I came back. kívül, visszamentem az államokba hat hétre, nem jött And so I sat down with him. És leültem I said, listen, man, you, you need to be able to receive the word of God from other people than just me. Leültünk és beszélgettünk, mondtam neki, hogy, hogy ember mástól is kell meghallgatnod az igét. You know, like, uh, you know, you can't have that attitude just, oh, because my pastor is gone, that means I'm not going to come to church. És nem, nem mondhatod azt, hogy azért, mert a pásztorom nincs itt a gyülekezetben. But, but you know, but, to, to, but notice that Timothy, he had other people, you know, obviously he had Paul. És, és itt volt Timóteus Persze volt neki pál. But then he also, eh, you know, from his youth, he also had his mother, his grandmother. De volt ugyanúgy az ő gyerekkorában volt az anyukája, volt a and, and, and so that's why we read in, in verse 15, and that from childhood you have known the holy scriptures which are able to make you wise for salvation through faith which is in Christ Jesus. És ezért mondja Pál a 15-ös versben, hogy mivel hogy gyermekségettől fogva ismered a szentírásokat, amelyek téged bölcsé tehetnek az üdvösségre a Krisztus Jézusban való hit által. Timothy's mother, Timothy's grandmother, they had great impact on his life. Timóteus édesanyja és Timóteus nagymamája is nagy hatása volt az ő életére. And, and, and listen, for any of us, that, uh, whether we're mothers or grandmothers, just understand that you can have great impact on your children, your grandchildren. És, és rátok vonatkozólag is, akár nagymamák, akár anyukák vagytok, nagy hatásotok van a, a, a gyermekeiteknek a, a, a, a Bibliáról alkotott képére. When I was a kid, Amikor én gyerek voltam. I was so blessed. I had my, my father, he loved the Lord. Annyira áldott voltam. Volt apukám, aki, aki imádta Isten. And you know, I want to say that he taught me by example. Ő a példáján he was, He was like such a, a godly example to me. Annyira, annyira, annyira hithű példa volt előttem. My mom, though, this is what was so beautiful, is that I lived, uh, so where I went to school was about a half an hour from my home. ahol, ahova jártam iskolába, az fél órára volt otthon. And so every day, when coming home from school, és minden nap, amikor jöttem haza az iskolából, my mom and I, we would, you know, listen to the radio, but like uh, Christian radio. Anyukámmal hallgattuk a rádió, egy keresztény rádió. Uh, we would sing Christian music together. Keresztény énekeket énekeltünk együtt. So many times we would, as we were driving home for that half an hour, we would talk about the Lord. És olyan sokszor, amikor vezet, mentünk hazafele ebben a fél órában, mindig Istenről beszéltünk. I, I learned so much from my mother, and she would teach me so much as we were driving home for that half an hour. Annyit tanultam anyukámtól, és ő annyit tanított nekem ebben a fél órában naponta. From like the age of of eight all the way through like age 14. This was like every And, and I mean, we had like some of the, I mean, we talk about everything. And, and, but she was like such a good example and just what she taught me was so good. and, And I remember at a young age receiving Christ into my life. És emlékszem, amikor, amikor fiatal voltam, és elfogadtam Jézust az életemben. I wasn't saved because my parents were saved. I made the decision. I made the choice. Nem azért üdvözültem, mert a szüleim is hívők voltak, hanem én meghoztam. I, I was a kid. I loved singing in the in the church choir. You know, I loved to sing. Gyerekként imádtam a kórusban and, and, You know, and I just loved being a part of the church. És imádtam a gyülekezet része And, And I, at a very young age, I loved the Lord. És nagyon kiskoromtól imádtam and, and, and, you know, isn't this what's so awesome is that at a young age I was able to receive the Lord into my heart. És ez annyira jó, hogy ilyen fiatalon már képes and, voltam arra, hogy elfogadjam Isten. And that's what I love about the gospel. That's what I love about the good news is that it's so simple to understand that a child can understand it. ez, ez, ezért szeretem annyira a Bibliát, annyira ezt, ezt az egész evangéliumot, hogy, hogy egy gyerek el, el tudja fogadni, és meg tudja érteni annyira egyszerű. I was able to comprehend it, and it made me wise until salvation. És fel tudtam fogni, és, és, és és bölcs lettem arra, hogy, you know, hogy elfogadjam. I had faith, I believed in Christ, I received him into my life. Volt hitem, és, és el tudtam fogadni Istent, és Jézus behívni az and, And please, for us that are parents or for us that are going to be parents or grandparents. És, és azok, azotok számára, akik már szülők, akik szülők lesznek, vagy, vagy éppen nagyszülők. Let us never forget the importance of teaching our kids um, you know, the Word of God. Soha ne felejtsük el azt, hogy mennyire fontos tanítani Isten igéjét a gyerekeknek. Reading the Word of God with them, uh, praying with them, praying for them. Isten igéjét olvasni velük, imádkozni that, velük, értük. That they as well, that they would be able to, that they would give their lives to Jesus. Hogy, hogy majd egyszer ők is Jézusnak adják that, az életüket. That they would call, you know, unto His name for salvation. Hogy ők is hívják Jézus nevét segítségül. I'll tell you this. Uh, I mean, you know how like in your life you have like those really special days. Tudod, hogy vannak az életeitekben olyan nagyon különleges napok. One of the, you know, it's, it's in, it's, it's probably number one in my life. Az én életemben valószínűleg ez volt a leges legjobb nap. Was that when Ezekiel accepted Jesus into his life? Amikor Ezekiel elfogadta Jézust, I just, behívta az életét. You know, we were at the house. Otthon voltunk. We were reading the Bible together and we were um, just talking. Olvastuk a, a, a Bibliát és csak beszélgettünk so, Istenről. You know, just asked him some questions. És, és kérdeztünk tőle pár kérdést. And, and, you know, about Jesus and believing in him and he said, you know, that he wanted to receive Christ into his life. Kérdeztük őt Jézusról, hogy, hogy mit jelent az ő életében Jézus, hogyan, hogyan ö, viszonyul hozzá, és, és hogy szeretné elfogadni Jézust. And he said, of course I, why wouldn't I? <laughs> like, I want, I want to live eternal, you know, live eternal, eternally in heaven. azt mondta, hogy persze, hogy örökké akarok élni a mennyben. And, and it was just, it was a, it was one of the most beautiful days of my life. És ez volt az egyik leggyönyörűbb nap az életemben. And so verse 16 through 17 it says, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. És a 16-os, 17-es versben azt mondja Pál, hogy a teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a fedésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes, minden jó cselekedetre felkészített legyen Isten embere. It's interesting, if you want, if you have a pen, you can circle the word all in your um, Bible. Hogyha van egy tollatok, bekarikázhatjátok ezt a szót, hogy, hogy The word tejas, it's pa- eh, the uh, Greek word is pass or "pass", something like that. A, a teljes, a, a görög vagy a, a héber szó. Uh, Greek, Greek word. Görög, yeah. szó az, az pass. Pass. And guess what it means? És tippeljetek mit jelent? It means all. <laughs> It, it means any. Azt jelenti, hogy bármi. Every. Minden. The whole. az egész. And guys, that's why I personally love so much just studying and reading through the whole Word of God. És személy szerint én ezért imádom annyira végigolvasni az egész Bibliát. Because no matter what book you're in, Mert mindegy, hogy mely könyvben vagyunk. You can be in Leviticus. Lehet négy, négy Mózesben. A harmadik, de mindegy. Harmadik uh, you can be in, nem csak vicceltem. Uh, ah, you can be in Jeremiah, negyedik Mózes is. Uh, you can be in Jeremiah. Lehet Jeremiás könyvében. Matthew, Revelation, whatever it might be. Könyvében, bárhol. The whole word of God is profitable. Isten egész igéje they're profit, it's profitable in all these things. It's profitable for doctrine, for reproof, for correction. Hasznos mindezekre a tanításra, a fedésre, a megjobbításra, a nevelésre. You know, and and I like I like what the egyszerű fordítás says. Szeretem, amit az egyszerű fordítás mond. Sometimes I need that because I'm not so smart. És néha szükségem van rá, mert nem vagyok olyan okos. It says all scripture is inspired by God. És azt mondja, hogy Istentől származik az egész írás. And it's useful to teach us what is true, amely hatékonyan használható a And to make and to make us what is wrong, to make us realize what is wrong in our lives. Ar- alkalmas arra, hogy meggyőzően rávilágítson a bűneinkre és helyreigazítson. I like it says it straightens us out Az ö, szeretem, ahogy azt mondja, hogy helyreállítson bennünket. and it teaches us to do what is right. és hogy engedelmességre neveljen, és It- megmutassa, hogy hogyan éljünk Isten tetszését szerint. It is God's way of preparing us in every way fully equipped for every good thing God wants us to do. Mindez pedig azt a célt szolgálja, hogy Isten embere tökéletes legyen, minden tekintetben felkészült és alkalmas mindenféle jó munkára. Guys, the word of God. Srácok, Isten igéje. That book that you hold in your hand this evening. Ez a könyv, amit a kezedben tartasz ma este. It is God breathed. Ez Istentől ihletett. All of it. Az egész. And, and, and it, of course, it saddens me so deeply when people say, ah, I'm not so sure if the entire Word of God is inspired. You know, and, and people try to decide what's inspired, what's not inspired. and, And I want to say this, that's a very, very dangerous path to go down when we start to say, oh, you know, of course, Timothy says all scripture is given by inspiration, but I'm not sure about that. És, és ezt, ezt jegyezzétek meg, hogy ez nagyon veszélyes ezen az úton elmenni, hogy, hogy Timotosnak azt mondja, hogy, hogy az teljes írás, és akkor azt mondjuk, hogy hát nem vagyok biztos benne. And I want to make this this happened to my buddy. És ez megtörtént egy barátom. He was my high school pastor. Az én az én uh, középiskolás pásztorom you know, at, At first what happened was he he kind of just started to doubt a little bit that oh maybe the word of God isn't you know, it's not inerrant. És először csak elkezdted kételkedni benne, hogy Isten igéje hibás. You know, maybe maybe it has some errors in it. Lehet, hogy van egy-két pici hiba and, and so benne. he would read all these like different books and like try to get all the answers and and you know sometimes he seemed like he kind of got out of it, but then he still kind of doubted. És akkor elkezdte olvasni ezeket a könyveket erről, és, és néha úgy tűnt, hogy kijön ebből a kételkedésből, de, de mindig visszaesett bele. Then he began to start, he began to tell people that actually he didn't believe that the word of God was, uh, you know, perfect, or that it, he believed it had errors in it. És eljutott arra pontra, amikor elkezdte az embereknek azt mondani, hogy ő úgy gondolja, hogy nem az egész írás Isten. And he was pastoring a church at this time. És ő volt a gyülekezet pásztora. And, and he's thinking that and, and he's thinking that um, the word of God is not 100% accurate. És pár egy percet, ő azt gondolja, hogy nem a teljes írás tökéletes. And so then he says, but and so like people in the church heard this. És az emberek a gyülekezetben ezt meghallották. And they started to, you know, a lot of people started to leave. És egy csomó ember elkezdett elmenni a gyülekezetben. So then all of a sudden he says, okay, well I'm gonna do a Bible study, a big Bible study on why I'm not 100% sure that the Word of God is accurate. És, amikor, és akkor azt csinálta, hogy várjatok egy picit, hadd tanítsak egy, egy hatalmas tanítás, egy, egy sorozatot eh, eh, arról, hogy miért is gondolom eh, azt, hogy nem hiteles. And so he told people, you know, he started to tell people, you know, these are kind of his concerns. És akkor elkezdte mondani az embereknek, hogy én ezek miatt aggódom, but then he, ezek miatt nem hiszem. But then he said this. És akkor ezt mondta. He said, I don't know about the word of God nem, nem tudok nyilatkozni Isten igéjéről. But he says, but I do know this. De ezt tudom. That Christ loves us. Hogy Jézus szeret minket. He died for us. Meghalt értünk. He rose again. Feltámad. He's promised us eternity. Örök, az örökké valóság. And as he's érte. saying like I know the I know these things. És azt mondta, hogy én tudom ezeket. In my mind I'm thinking, well, why is it that you choose to believe that? És akkor én arra gondoltam, hogy akkor miért hiszette ezt? Like well, you can say I believe that 100%, but why can't you believe this 100%? Ugyan tudod azt mondani, hogy én ebben hiszek százszázalékosan, de a Bibliában nem. And, and, and you know, and I say, and I'm just saying, why do you why, why do you choose to believe that, that these things are right, but you know, the entire word of God is not God inspired. And so sad to say that so many, you know, the people obviously heard this study. És az emberek hallották ezt a tanítást. And like 80% of the church left. És a gyülekezet 80%-a elment. And then, you know, so I mean, he basically, you know, the church, you know, it died. az egész itt The, the church went under, És a gyülekezet uh, megállt a működése. and this is the saddest part. És ez a legszörnyűbb, legszomorúbb rész. Is that now he claims, and he was my high school pastor, Ő volt az én középiskolás pásztorom, és most ő azt állítja, that he's now an atheist. hogy most ő egy ateista. And and I can't believe like like I mean, but it, it, like, where did you, I mean, how did you go from thinking, you know, at first thing the Word of God and then now to saying God does not exist? És hogyan jutsz el ar- onnan, hogy, hogy is, az írás, az Isten igéje odáig, hogy most már Isten sem létezik? Well, yeah, because he believed the lie. He believed that the okay, like for instance, right here, the Scripture tells us that all word, the, or you know, all Scripture is inspired. Either you believe that or you don't. He chose not to. Itt azt mondja, az írás, <laughs> azt mondja a Biblia, hogy a teljes írás Istentől ihletett, és ezt vagy elhiszed, és elfogadod, vagy nem. And so I remember I would have conversation. I said, I said, Danny, listen, don't you believe? I mean, Okay, because the truth is, is like for instance, our English Bible, the way it's translated, it's only 95% accurate. És, és ami, I understand that. Én azt mondtam neki, hogy értem, Dani, hogy, hogy az, a mi angol Bibliánk csak 95 percent van pontos. Okay, but that's 95%. We're just talking about little translation issues, numbers, things like that. De ez 95% és az maradék az mind csak fordítás. And I, and I said and I said to him, do you not believe that the originals, you know, like the original autographs, that those were not inspired by or that those have uh, you know, errors in them? És, és megkérdeztem tőle, hogy de az eredeti írásokat nem hiszed, hogy ezek hibátlan? And he said no, that he believed that those were 100% inspired. Nem, ő azt mondta, hogy, hogy azokat hiszi, hogy and, I, and I'm thinking in my mind, well, why, why are we even, why are you even having this conversation? És akkor arra gondoltam, hogy miért is van ez a, miért is beszélünk erről? But, but then to go from that and then now to say that he's an atheist. És eljutott odáig, hogy, hogy most már azt mondja, hogy ő egy ateista. Because you know the truth is, is that he just chose um, not to believe that the word of God is 100% accurate. És az az igazság, hogy azért, mert úgy döntött, hogy, hogy ő nem fogja elhinni, hogy a teljes Biblia. But I, but I personally, I do, I believe that the entire word of God is God breathed. És én személy szerint hiszem azt, hogy az egész Biblia Istentől ihletett. And, and I want to say this. Um, it's very exciting. Just to, real quick about translation. És, és egy, egy nagyon érdekes dolog a fordításról. Okay, so right here in my hand, this is um, the Dead Sea Scroll Bible. Ez itt a kezemben, ez a, a, a holtengeri tekercs. Okay, so this is, this is like the oldest translation that has ever been found. Ez a legősibb fordítás, ami, ami amit valaha megtaláltak. Uh, a thousand years older than any of the other translations, okay? Az összes fordításnál ezer évvel idősebb. Now, here's the thing that's so exciting is now this is only Old Testament. Ez csak az Ószövetség. Okay, but here's the thing that's so exciting is that when I match, so they translated this into English. És azt lefordították angolra. And when I put it next to the Bible that I hold. És amikor összehasonlítottam azzal a Bibliával, amit én olvasok. I cannot believe how accurate, how much the same it is. És el sem tudtam hinni, hogy mennyire ugyanaz, mennyire hasonló, és, és ugyanazt mondják. That, it's just incredible, it's mind-boggling to think just how, how they were able to so well uh, translate it. És annyira, the Bibles that we hold in our hands. Annyira elképesztő, hogy ilyen pontosan le tudták ezt fordítani. But you know, one of the most exciting discoveries about this um, you know, this Dead Sea Scroll Bible. De tudjátok, ez a, a, az egyik legnagyszerűbb Or felfedezés, ez a, a tekercsek. The tekercs, yeah. Is this, is that, for instance, there's a lot of like, you know, um, so in so many areas there's a lot of places that they, you can't read it. Annyi, egy, van egy csomó a hely, ahol nem tudod kiolvasni. Um, and so what they're, but what they're able to do is take the one you know, like word that was next that was not erased. És amit, amit ők csináltak az, hogy a következő olvasható szót megfogták. And it was uh, amazing what they translated, how it's been how it was translated eh, and to see that it was completely accurate. És ahogy ők azt lefordították, az ugyanaz volt, ugyanaz maradt. Even if there was like a page missing, they were able to match it all up and it worked fit perfectly. Még akkor is lefordították, és akkor is ugyanaz volt, ami ami hogy még hogyha nem is, még hogyha oldalak hiányoztak is. But one of the most exciting things is that Isaiah chapter 53. És ez, a, ez az egyik legelképesztőbb dolog, hogy Ézsaiás 53. fejezet. They found that tekes, and there was no nothing wrong. You know, I mean, it's perfect. Megtalálták később az eredeti tekercset, és tökéletes and, ugyanaz. And obviously that is one of the most powerful messianic psalms. És ebben a fejezetben van az egyik legerőteljesebb and, and, messiási And here I'm thinking, my goodness, I have this book that's a thousand, you know, thousand years older <laughs> than any of the other translations, and it's it's like spot on with what my translation says. És, és annyira elképesztő, hogy itt van ez a fordítás, megtalálták, lefordították, és ugyanaz, mint amit az enyém mondott. And, and, and guys, that's the reason is, is I believe that it's one, of course, God breathed. És, és azért, mert Istentől ihletet. The word of God, it is, it's, it's 100% accurate. Isten igéje az százszázalékosan tökéletes. And, and I love that. És ez annyira jó, ez annyira szeretem. But notice also with the, with, with the scripture, és, és vegyük észre, hogy, hogy itt azt mondja, hogy a teljes írás. Notice, guys, the effect that it has in our lives. Hogy, hogy gondoljatok bele, hogy milyen hatása van. And because there is such great effect that when we open up the Word of God, that's why when we open it, just pray and say, Lord, just speak to my heart. És ezért csináljuk azt, hogy amikor kinyitjuk, akkor Isten dicsérjük rögtön, és áldjuk, hogy szóljon hozzá. And yeah, He can speak to us through reproof, correction, instruction, uh, righteousness. És szólhat hozzánk tanításon, feddésen, megjobbításon keresztül. And finally, I love what the Word of God accomplishes in our lives. És annyira tetszik, amit Isten igéje elvégez az én, a mi életünkben. Thoroughly equipped for every good work. Hogy tökéletes minden jó cselekedetre felkészített legyen Isten emberek when I read verses uh, like when I, when I read verses like this and I pray for all of us. És amikor ilyen igéket látok és, és imádkozom, hogy mindannyian lássák. I pray what it, it just desire it puts a desire in our heart. I just want to be in the word of God. És, és ez egy vágyat gerjez bennem, hogy, hogy az igében akarok I, lenni. I, I just want for the Lord to speak to my heart. I want for him to move in my heart and and you know and and those things that he needs to chisel away, chisel them away because I want to be like you. És és azt akarom, hogy hogy az írásban legyek és olvassam és is Isten ezen keresztül ilyenné formáljon engem és téged. So that we guys, that we can be thoroughly equipped for every good work. Azért, hogy, hogy mindannyian teljesen felkészítettek legyünk minden jó cselekedetre. Let's pray. Imádkozzunk. Father, I do. I just thank you so much for your word. Atyán, köszönjük a te ígédet. I thank you, Father, that it is, it's powerful, it's living. És köszönjük azt, hogy ez erőteljes és élő. And Lord, um, may, may we just take time, Lord, just day in and day out, just to be in your word. És Urunk, hadd szakítsunk nap mint nap időt arra, hogy veled legyünk. To have you speak to us, to have you strengthen us, to have you work on our lives. Arra, hogy te tudjál szólni hozzánk, hogy tudjál munkálkodni a mi életünkben. And so, Father, I thank you so much for my brothers and sisters. Just bless them this week. És atyám, hálát adok az én testvéreimért, és, és kérlek, hogy áld meg őket ezen a héten. Lord, just that we would just walk in your truth, walk in your ways. Hogy a te igédben, a te igazságodban járhassunk. In this we ask in your precious name. A te szent nevedben kérjük ezeket. Jesus name. Jézus name. Amen. Amen. God bless you guys. And see you guys next week. És Jeremy jön jövő héten. Yeah, I mean, I'm excited. I hope you guys uh, aren't too sad. Ti sem vagy túl szomorú. <laughs>